И конечно да појдеме во дела 7 глава, 44 стих, каде што застанавме. Дела 7 глава, 44 стих. Ке ги прочитаме последните зборови од Стефановата проповед пред Синедрионот и конечно да завршиме со неја. Нашите татковци, вели, проложува Стефан, има во пустинјата шатор или скинија на собранието, 44 стих. Како што беше заповедал оној кој му зборуваше на Мојсеј да ја направи според образецот што го беше видел. Значи, и Стефан го споменува како и Павле подоцна во евреите, фактот дека Мојсей, односно шаторот, скинијата, светилиштето било изработено според образецот што Мојсей го видел. Но во последното до евреите, Павле објаснува подетално и вели дека тој образец што го видел, бил всушност небесното светилиште. Нешто што навистина постојало и постои и ден денес. Продолжува Стефан, 45 стих, во врска со скинијата. Неја татковците наши ја примија и со Исус Навин ја внесоа во земјата на незнабожците. Фетената земја, светата земја, красната земја била некогаш била земја на незнабошците. А денес шо е? Исто, нели? Во земјата на незнабошците, што Бог ги отфрлаше од лицето на татковците наши, а тоа се случуваше се до времето на Давид, кој најде милост пред Бога, посака да му најде живеалиште на Бог Јаковов. Сошто Штефан ја завршува овде својата проповед, поточно тој немал намера да ја заврши, ќе видиме дека неговата проповед е прекината. Како и Павле кога ќе им се обрати на евреите од скалилата на храмот, таму во 22 глава. И народот, толпата ќе слуша, ќе слуша, ќе го слуша што им зборува. Им сведочи, им зборува за Христа, како го сретал Христа И толпата сведочи, слуша мирно, се до еден момент кога разбе, се разбеснува и престанува да го слуша и ја прекинува, на тој начин ја прекинува неговата проповед. И Стефановата проповед ќе видиме тука дека е прекината. Стефан не ја завашил проповед. Туку е прекината. Зошто во последниот дел од оваа проповед и ја споменува скинијата, шаторот, светилиштето. Се секјаваме што беше обвинението. Зашто беше обвинет Стефан, како и Христос, како и другите апостоли? Да се вратиме шеста глава, 14 стих. Во 13-тиот тоа прочитавме дека поставија лажни сведоци кои рекоа овој човек постојано хули на ова свето место, на што мислат? Под свето место. На храмот, на Ерусалим, пошироко, и на законот. Го слушавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место, на што мислат? Христос рекол, разрушете секавате, да, мислејќи на своето тело, разрушете оваа скинија, овој шатор, и за три дена, за три дена пак ќе го содзидам. Тие зборови беа исконструирани, значи, извртени од неговите непријатели, а овој тврди дека дека за три дена може да, да, да биде урнат храмот, да го урне храмот и за три дена да го изгради, да го содзите. После Христос, кога прорекол пред крајот на својата мисија, дека храмот на вистина ќе биде разорнат, нема да остане ни камен на камен од него, што нема да биде узнат, а и тоа влегло во, во досието на неговите обвинители. Еве, на вистина, овој Исус и неговите следбеници проповедаат што? Дека овој свет храм ќе биде разорнат. И самота таа информација, самото тоа обвинение звучало страшно. Звучало богохулно. Божиот храм, светиот храм, овие проповеда дека ќе биде разорнат. Така, така бил е, сватен и Еремија своевременно. Бидеќи Еремија го проповедаше истото во Божје име. И што велеа неверните израелци? Ти проповедаш дека овој храм ќе биде разорнат. Па ти мора си лажен продукт, што автоматски се гледа дека си лажен продукт. По ова Божјо свето живеалиште, како, како тоа можно како прво? Тоа е будалаштина, што зборуваш? Но Еремија, пренесувајќи господовите зборови, им велеше, престанете, престанете да зборувате Црква Господова, црква Господова, црква Господова е ова. Престанете со тоа. Кога би бил денес Еремија, би им рекол, престанете со тоа нашата света црква, нашата света архиепископија, нашата света ова, оно. Престанете со тоа. Туку на вистина, на вистина поправете ги вашите срца. На вистина, покајте се. На Навистина станете свети. Но како и во времето на Еремија, така и во Христово време, Израел се наоѓал во катастрофално лоша духовна состојба, како и денешната црква. Зошто Христос прорече дека храмот ќе биде разорнат? Зошто служил храмот, како прво? Зошто Господ заповедал да се направи светилиште? Која е првата причина? Зошто Господ заповедал да се направи светилиште? Во втора Мојсеева, самиот Господ кажува. И нека ми направат скиније, зошто? За да јас, преби, за да јас живеам помегу нив. Значи, зошто, ако некој гради куќа, зошто ја гради? за да, барем за да некој живее во нив. Дали гради за да никој не живее. Ако не живее Господ во храмот, ако не живее Господ во светилиштето, има ли функција тоа светилиште? Има ли некаква функција? Има ли смисол да постои ако Господ повеќе не живее во него? Нема. Кога Христос рече, ви се остава овој дом пуст, значи, Божјата слава одамна не живее во него, уште од времето на Еремија. А тој самиот Христос, значи Божјиот син, го напушта храмот, неприфатен и отфрлен од својот народ. И домот останал пуст. Веќе нема Божја присуство во него. Нема смисол нито да, да постои. Но сето тоа, сето тоа е дел од обвинението сега и против Христовите ученици и против Стефан. Затоа сега Стефан го споменува храмот, го споменува светелиштето. Значи, светелиштето како скиние, како шатор, постоеше се до времето на Давид. 46 стих, кој најде милост пред Бога, посака да му најде живеалиште на Бог Јаковов. И веднаш прескокнува 47 стих, вели, а Соломон му изгради дом, но Севишниот не живее во ракотворени храмови, како што вели пророкот. Сега Стефан се брани со, со старозаветен текст. Кој текст? Што вели пророкот? Небото е мојот престол, Кој го вели ово, знаете? Или каде го пишува? Небото е мојот престол, а земјата подножие на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ, или кое место е за мојата почивка? Со други зборови, вие луѓето, можете ли вие луѓето да направите дом за мене? за да ме опфатите мене целиот. Може ли да направите таков дом со кој што ќе ме опфатите мене целиот, бесконечниот? Вели, небото е мојот престол, а земјата подножие на нозете мои. Доста само да го поставиме ова прашање. Дали може да се направи таков храм, таква зграда или таква црква или таква сала, просторија, во која што Светиот Дух ќе биде само во неа, а никаде надвор од неа. Значи, да го опфатиме целиот свет. Може ли такво нешто? Нема шанси. Бидеќи е Целата создадена природа, целата Вселена не може да го собере. Небото е мојот престол, а земјата подложи на носете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ, или кое место е за мојата почивка? Не го направили сето ова мојата рака? Значи и небото, и земјата, целата Вселена. И сега, продолжува Стефан, тврдоглави. Е, тука, тука е оној дел од проповета кој што ќе предизвика силен гнев кај неговите слушатели, кај целиот Синедрион и ќе биде прекината проповета. Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. Повторно од Еремија користи Стефан. Зборови. Зборови што Еремија ги кажувал. То отвориме, например, во Еремија, четврта глава. Еремија, четврта глава, четвртиот стих. Во третиот вели вака. Зашто вака им вели Господ на луѓето од Јудеја и од Ерусалим – Изорајте си нови ниви и не сејте меѓу трње. И потоа вели, обрезете се заради Господ и симнете го крајчето од срцето свое, луѓе јудини и Ерусалимски жители, за да не се јави мојот гнев како оган и да не пламне неизгасливо поради вашите злодела. Значи, обрезете го срцето и ушите. Тоа се зборови што Еремија ги користел кога го укорувал тогаш израелскиот народ заради нивниот отпад и беззаконие. И ова се зборови што Стефан ги повторува, но малку по, по жестоко. Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. Вие секогаш му се противевте на светиот дух. Како татковците ваши, така и вие. Всушност тоа може да се каже за секој легализам. Секогаш кога луѓето ги ставаат човечките правила или човечките толкувања на господовите правила над духовните начала. Тоа е легализам. Тоа е легализам како во случајов, например, кога некои верници мислат дека единството се постигнува со клучеви, регистрации, а не со љубов, со дух, со покаяние, со духовните вредности. Тоа е легализам, тоа е, то е противење на светиот дух, противење на духот на благодатта. Кого од пророците него гонеа вашите татковци, продолжува Стефан. Тие ги убија оние што го предвестија доаѓањето на праведникот, чии предавници и убици станавте сега и вие. Вие што го примевте законот преку ангелите, а него одржавте. Како и Христос, кога им рече, штом сакате да ме убиете, вие сакате да ги вршите делата на вашиот татко гјаволот. И вие не го држите законот, што Мојсеј ви го даде. Што сакате да му убиете, вие не го држите законот. Вие кршите една кардинална заповед од законот. Истото го повторува и Стефан. И во овој момент неговата проповед е прекината. Затоа што 54-тиот стих ни вели, која го слуша ова, срцата им се исполнија со гнев и со забите крцка против него. Замислите. А Стефан исполнет со дух свети. Да се сетиме што кажа Стефан? Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. На овие доктори по теологија, најобразованите луѓе во јудаизмот, Некој од нив читав своевремено цитати од книгата на Тейлор Банч, Еве го човекот, Екце Хомо. Има посебна глава во таа книга каде што се зборува какви квалификации имале тогашните членови на Синедрионот, луѓето што, го, што му судеа на, на Христа. Сите, од, сите тие знаеа по неколку светски јазици. Сите тие. Значи, знаја и латински, знаја и грчки, и уше што не. А биле евреи, се разбира. Си го знаеле староеврејскиот, кој што не бил веќе во употреба, се користел арамејскиот меѓу народот и така натаму. Знаеле, може би, халдејски, вавилонски и така натаму. Персиски, или фарси, како што се века денес. Јазикот на иранците. Некој од нив биле толку големи стручњаци што знаеле да направат обдукција на човечко тело и ги познавале, ја познавале совршено анатомијата на, на целото човечко тело. Тогашните членови на Синедрионот, пред 2000 години. Ова сега нешто од тоа што се секјавам. Имаше и други работи во врска со со квалификациите на... Тоа беа многу учени луѓе, страшно учени, образовани и способни луѓе, тие евреи што го мразеа Христа и што сакаа да го распрат и што во Синедрионот и конечно и донесоа таква одлука со два гласа против на Никодим и Јосиф од Ариматеја, тие единствените членови, двајца членови на Синедрионот кои што беа Христови симпатизери. Страшно учени, страшно способни луѓе. Елена Вајд вели, мислам дека беше во копошот вековите, ако не се лажам, дека то, тие луѓе беа такви авторитети за еврејскиот народ. Значи, овие денешни верски водачи, било да ги земете синодот на МПЦ, било нашие водачи или било кој Тед Вилсон, тие не се ништо во споредба со овие. Овие биле толку големи авторитети, како луѓе, како образовани, како учени. Елена Вајд вели што евреите од мала возраст биле воспитувани да гледаат на овие учители на законот со страво почет. Има еден таков цитат. И сега, ај Христос, како оно што тврдал дека и Божи син, дека и Месија, испратен од Отецот. Ама сега Стефан и неговите следбеници на овие луѓе да им рече тврдоглави и необрезани по срцето и ушите, да упати вакви обвиненија, вакви тешки, жестоки зборови. Што би помислиле ние да бевме тогаш присутни таму и да, да го слушавме Стефан? Лицето му свети како на ангел, И тоа сите го гледаат, и ние би го виделе. Ама, во моментот кога, кога ги кажува овие зборови во 51 стих, сигурно ќе помислев, може би ќе помислевме вака, до сега проповета беше добра, ама ова не му требаше. Нели така ќе помислат? Нели ќе речат повеќето адвентисти дека ова не беше христијанско? Ова не беше хри христијанско, ова не беше, не беше ова исправно. Ова не е по бон тон, затоа не е исправно. За луѓето. Ама што почитавме во 55-тиот стих? Стефан исполнет со Дух Свети. Значи, Стефан бил исполнет со Дух Свети и кога ги кажувал овие жестоки зборови. Човек може да биде и гневен, а да не греши во, момент, во тој момент. Можеш да бидеш и гневен, ревен за правда и исполнет со Дух Свети исто време. Христос бил исполнет со Дух Свети и тогаш кога ги превртувал масите на менувачите. И тогаш кога со шибал со прачка, иако не ги шибал луѓето, туку, може би, говедата тука, разбркувал тоа. Што овците, јагнијата, сето тоа што било за продажба, И тогаш бил исполнет со свет дух. И тогаш кога велел породи змијини и така. И тогаш бил исполнет со свет дух. Не само кога зборувал на гората на блаженството. И Стефан се уште бил исполнет со свет дух. Додека забите на другите крцкаат против него, одедно се случува едно друго чудо. А Стефан исполнет со свет дух кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. Во тој момент Стефан почнува да гледа едно видение, што тогаш му се отворило. Зошто Господ тогаш му го дал тоа видение? Што мислите? Значи, проповета одебнаш е прекината на тој начин, што неговите слушатели почнуваат да го изразуваат својот гнев против него, како ова што сега се слуша додека јас зборувам, така додека Стефан ги кажувал зборовите од 51 стих, се слушаа забите на неговите слушатели. Почнуваше значи да се ремети тишината во во салата, во собранието. И во тој момент Господ му дава видение на Стефан да го види небото отворено, да ја види небесната светиња како, за која што, што току зборувал, и да го види Христа како седи од десната страна на Оца, од десната страна на Бога. И рече 56 стих, Еве ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Дури им посведочил за тоа што во моментот го гледа, Господ ја одобрил неговата проповед. Господ ги одобрил неговите зборови, дури и неговиот укор, сличен на оној од Еремија. Но тие извикаа со висок глас, ги затворија ушите своји и еднодужно се нафрлија на него. Замисля ваква сцена. Да, да беа двете викнеа полиција, сигурно. Да беше и МПЦ ке викнеше полиција. Но овие не вика никого, овие самите се нафрлија, типично еврејски, <laughs> типично еврејска ревност и исламска. Исто така, само тогаш не постоја муслиманите. Овие се нафрлија врз него, лично. И понатаму вели, и откако го изведува надвор од градот, почнаа на него да фрлаат камења, а сведоците ги оставија листа свој пред нозете на едно момче по име на еврејски Шаул, како првиот цар на Израел, царот Саул, од истото Венјаминово племе, како и апостол Павле. Едно момче по име Савле, кој што исто така крцкал со забите, може би, <laughs> или ако бил присутен, би, бил, бил член на Синедринот пред своето обратување апостол Павле, кој што исто така Тоа е многу интересно. Замислете да сте биле евреин што го мрази Христа и ги гони неговите ученици и потоа да станете негов апостол. Може ли да си го објасните? И исто така бил во согласност со духот на оние што го каменуваа Стефан. Стефан повикуваше и велеше, Господи Исусе, прими го духот мој, потоа падна на колена и извика со висок глас, Господи, не прима им го ова за греф, и што му го рече тоа, почина. И веднаш вели првиот стих од осмата глава, Савле пак го одобруваше неговото убиство. Савле се согласуваше со убиството на Стефан, кое што беше криминал, не само според еврейскиот закон, како право Стефан, за да биде осуден на смрт со каменување, и Израел да беше независна држава, требаше да помине ни суд, требаше да му се суди. Требаше да се донесе пресуда за такво нешто. Овде немаше суд, немаше ништо. Значи, ова беше линч, беззаконие. Друго, живеја под римска власт, кога евреите не смеја, не смеја самоволно да извршат смртна пресуда. Над никого, за ништо над никого. Додека тоа не го одобри римскиот гувернер. Во Христов случај, затоа им требаше Пилат. Како да го убедат Пилат да донесе таква смртна пресуда за Исуса. Но сега не читаме за никаков гувернер. Посат разни теории, дека во тоа време Пилат веќе бил сменет, а уште не стигнал неговиот наследник, а Елена Вајте едностено вели во незината книга Дела на апостолите, дека евреите во случајов ги подкупија римските власти, за да прогледаат низ прсти, да замижат или да не да не превземат никакви мерки затоа што евреите на своја рака го каменуваа Стефана типично за евреите. Да понудат пари, кои што борците, спремно ќе ги, ќе ги зграпчат со двете раце. Но, ниту со пари, ниту со еврејските пари, ниту со еврејските банки денес, сите нити со сите Рочелдови банки, со нив може да се рушат влади, може да се менува политика на, и на многу поголеми и посилни држави, но не може да се спречи Божиото дело. Не може да се војува против вистината. Не може да се војува против Евангелието не може да се војува против неговата црква. Како што самиот Павле од искуство, верувам, го имал предвид своето искуство кога ги напишал тие зборови. Зашто ништо не можеме против вистината. Се можеме за вистината, но против вистината ништо не можеме да постигнеме. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.